sai ku saurara da kyau don ku ji labarin tamu rayuwar da kuma matsalar da muke ciki sunana Gimbiya Suwaila ni ce sarauniyar wannan babbar ƙasa ta daulatar duniya daga nan zuwa can ainihin duniyar da kuke tafiya ce ta shekara dubu arba'in. mutane ne mu kamar ku bambancinmu da ku shine fasalin jiki da kuma wayewar kai da fasahar ƙere-ƙeren zamani ina son ku sani cewa wannan duniyar ta ma a ƙarƙashin ƙasa take tafiyar zango miliyan dubu saba'in za a yi daga kan duniyar taku da take masa doron ƙasa ku sani cewa wannan sarauta da nake a kai na gaje ta ne tun daga iyaye da kakanni ba mu da addini kuma ba mu da wata cikakkiyar al'ada a kullum tunaninmu bai wuce na ƙere-ƙeren abubuwan rayuwa ba ba zan ta umancewa ba da mahaifina marigayi sarki kamfusu ya gaya min cewa akwai wasu duniyoyi guda da da saba'in ɗari bakwai a ƙarƙashin wannan tamu duniyar kuma a cikinsu akwai mutane kamar mu su ma suna yin irin tasu rayuwar daban haka kuma a saman tamu duniya, akwai wata duniyar guda ɗaya ita ce wadda kuka zo daga cikinta mahaifin nawa ya sanar da ni cewa nan da shekaru ɗari masu zuwa mutanen da ke duniyar ƙasan tamu za su shigo ƙasar mu su yaƙe mu ya zamana sun kashe mazajen mu gaba ɗaya sun mallake matan mu da abubuwan kere-keren da muka mallaka na zamani mahaifin nawa ya ci gaba da cewa yake yata akwai hanya ɗaya da za mu iya maganin waɗannan makiya ya zama nan mun samu nasara kansu idan suka zo hanyar ku ita ce dole ne makiran mu su ci gaba da wasa kwakwalwar su wajen tunanin kera sababbin makaman yaki waɗanda ba mu da irin su a yau idan muka yi nasara haka, tabbas za mu kubuta daga sharrinsu ya ci gaba da cewa yata ni yanzu na tsufa sosai kuma ina fama da cutar ajali na san cewa ba zan kai wannan lokaci ba bayan mutuwata ke ce zaki zama sarauniya a wannan ƙasa saboda haka ina san lallai ki mai da hankalinki akan wannan babban aiki na kera sabbin makamai ku kasance kullum a cikin tunanin fafatawa da kaifin basira domin shine kaɗai mafitan mu kamta mu takari yayin da mahaifina ya zo na azantansa, sai na fashe da kuka ce ya kai abbara shin idan muka samu nasara akan waɗannan makiya namu shikenan mun tsira daga dukkanin wani hari fusa ya tare su uku har jini ya zubo daga bakinsa al'amarin da ya dugunzuma hankali na kenan ne sauri na tallafo shi na dora akan ta, sannan na goge jinin da ke bakin sa ina mai cewa ya kai mahaifina kada ka mutu yanzu domin ni da jama'ar ka muna bukatar ka fiye da komai fusa ya aje zuciya da kyar sannan ya ce mutuwa zan yi yata saurara da kyau ki ji amsar tambayar da kika yi min idan muki manta ba a can baya na gaya miki cewa karkashin duniyar mu akwai duniyoyi guda 177 a cikin duniyar da ke can ƙarshe akwai wani mashahurin matsafi da ake kira shamhuru shamhuru aljani ne ba mutum bane kuma ba shi da wani buri wanda ya fiye mulki dukkanin duniyoyin da ke karkashin ƙasa kuma ya mulki duniyar da ke bisa doron ƙasa yanzu haka ya gina fada sa can duniyar sama a wani tsibiri da ake kira Barzos wannan matsafi ya halicci wasu muggan dabbobi waɗanda zai rinka turo su zuwa wannan duniya tamu bayan kowace shekara idan har suka zo sai sun rushe gidajenmu kuma sun kashe mana jama'a mutum miliyan dubu ɗaya haka za su ci gaba da zuwa har tsawon shekara ya ke yata ki sani cewa gaba ɗayanmu yanzu mutum miliyan dubu hudu ne kin ga ashe idan suka yi shekara hudun nan suna zuwa za su karar da mu gaba ɗaya idan har kuna son ku tsira daga sharrin waɗannan mugun dabbobi dole ne ku mallaki wani littafi mai sihirin boka shamharu sunan littafin kundin tsatsuba a cikin sa akwai sirrukan tsafi guda dubu 1000 a halin yanzu littafin bai kammala ba domin wani mutum ne yake rubuta shi amma tabbas zai kammalu nan da shekara 15 masu zuwa sa'ad da mahaifina ya zo na albarcansa. sai hankali na ƙara dugun zuma fiye da koyaushe na sake fashewa da kuka ina mai cewa ya kai abba na yanzu ya za mu yi mu mallaki wannan littafi na kundin tsatsuba har ya buɗe baki zai ce wani abu sai tari ya turnike shi daga nan ya ci gaba da aman jini kafin mu bashi wani agaji sai muka ga idanunsa sun kame jikinsa ya kame ya zama na babu wata gaba da ke motsi ko da ganin haka sai muka tabbatar da cewa ya mutu nan fa muka rushe da kuka gaba ɗaya mazanmu da matanmu lokacin da Suwaila ta zo na azancanta idanunta sun cika sharkab da hawaye Suwaila ta dago kai ta dubi Jafar ta ce ya kai wannan yaro a labarin ku ka gaya mun cewa kun mallaki wannan kundin tsatsuban yanzu to ya za a yi ku koma duniyar ku ku dauko shi ku kawo mun ku sani cewa yau saura kwana bakwai waɗannan muguwan dabbobi su zo mana lalle in suka zo sai sun halaka mutum miliyan dubu ɗaya daga cikin mu kuma babu mamaki kuma ku rasa rayukanku a wannan lokaci ni ma na rasa tawa yayin da Jafaru ya lisa da gulzum, suka ji wannan batu sai hanjin cikin su ya kada dukkanin su suka rude suka dimoce ba su san sa'a da suka fashe da kuka ba da kyar Jafar ya dago kai ya dubi sarauniya Suwaila yace ke wannan sarauniya ki sani cewa ba mu muka kawo kanmu nan kundin tsatsuba ne ya kawo mu lalle ba mu da ikon mayar da kanmu duniyar mu balle har mu dauko kundin mu kawo miki ko da jin haka sai gimbiya su Suwaila ta jijjiga kai ta ce shikenan sai ku zauna jiran mutuwan mu gaba daya tabbas da mu da ku babu mai hanyar kubuta daga sharrin boka ha wannan shine abin da ya faru ga su Jafaru bayan shafi na biyar daga cikin kundin tsatsuba ya buke kansa ya karanta kansa kuma ya zuke su zuwa cikin sa a can birnin Sinkwa tun sa'ar da aka gama yaki tsakanin su Jarumi Hubairu da Sarki Lumanu jama'a garin suka shiga cikin wani irin yanayi na ɗimuwa da fargaba domin ba su san matsayin da suke ciki ba abu na farko dai an kashe dakarun kasar da dama kuma an kashe sarki Lumanu waye kamata ya zama sarki yanzu wannan tambaya ce wadda babu wanda ya san amsar ta tsawon kwanaki bakwai dattawan garin da sauran masu mulki suke ta zaman tattaunawa dan yanke hukunci amma hukuncin ya gagari yankewa babban abin da ya fi ba su mamaki shine har yanzu gawa sarki Lumana na nan kwanta a cikin fadar lafiya kalau bate komai ba gawar ba ta wari balle ta ribe a ce ta lalace shin bai mutu bane ko ko karfin sihirinsa ne ya hana gangar jikin nasa ribewa tsawon kwana bakun ko shi bai je kusa da gawar a kwana na bakwai ne dattawan da sarakan suka taru a gaban gawar suna shawarwari wasu suka ce kawai a ɗauki gawar a je a in ya so a naɗa sabon sarki dan jama'a ba sa kafuwa sai da shugaba wasu ku sai suka ce a'a kar a soma wannan danyen aiki domin hatsibibancin lu'umani ya wuce sanin kowa zai fi kyau a ƙara saurarawa zuwa wani makon a ga abin da zai faru idan gawar bata tashi ba sai a dauke ta aje a binne sannan a zaɓi sabon sarki da wannan shawara aka yi aiki nan da nan labarin abin da ya faru a fada ya cika ƙasar jama'a da yawa suka yi ta murna suna cewa shikenan sun huta da bakin mulkin sarki lumani. tabbas nan da kwana bakwai sabuwar rayuwa ta adalci za ta kafa a birnin Tehran wasu ko waɗanda suke jin daɗin mulkin suka rinka bakin ciki domin sarki lumani ya rungume su suna sharholiyar su yadda suke so da yawa daga cikin mutanen su ne manyan attajirai sarakai da bokaye da jaruman yaki a ranar da gawar lumani ta cika kwana goma sha hudu sai dattawan nan da sarakai suka sake hallara fada yau ma kamar kullum gawar na nan kalau babu abin da ta al'amarin da ya jefa su cikin tsananin mamaki da tsoro kenan wani dattijo mai suna Zarusa wanda ya fi kowa tsufa ya ce ya ku jama'ar birnin Tehran kun sani cewa alƙawari kaya duk wanda ya dauka dole ne ya sauke shi wancan satin da ya wuce mun yi alƙawari cewar idan muka dawo muka iske wannan gawa bata tashi ba za mu ɗauke ta mu je mu binne haka ne gaba ɗaya jama'a suka amsa da faɗin hakan zarusa yace ce tunda haka ne kuwa sai mu cika aiki kawai sai ya juya ya dubo wasu dakaru biyu ya ce maza ku ɗauki gawar nan ku kai ta makabarta kuma ku gaggauta binne ta cikin ɗari-ɗari da tsoro dakarun suka kama gawar suka ɗora akan wata makara ice gaba ɗaya hannayen su karkarwa yake inda zaka ce kyat sakin gawar za su yi surun tuma da gudu bayan sun dora gawar a kan makarar sai suka yi kama kama ɗaya a gaba ɗaya a baya suka ɗaga makarar nan sannan suka nufi kofar fita daga cikin fadar ba zato ba tsammani sai aka ji wata irin guguwa ta taso mai tsananin karfin iska wadda ta haddasa girgizar garin gaba ɗaya nan fa kowa ya kamya inda yake aka rasa wanda zai yi motsi idanuwan mutane ne kawai ke gilmawa a dubi nan a dubi can kuma kowa ka duba sai ka ga jikinsa na makyarkyata tamkar mai zazzabi kwatsam sai aka ga wani farin haske ya kutso ta cikin tagar fadar cikin tsananin gudu take hasken ne ya shige cikin bakin gawar lumanu shigar hasken ke da wuya hannayensa da kafafunsa suka motsa ko daga nan hakan sai masu makara suka sake ta suka yunkura da nufin gudu su ma sauran jama'ar suka furgice kowa ne mu hanyar tsira amma damar hakan bata samu domin gaba ɗaya kofofin fadar sun kulle kansu guguwar nan da ke kaɗawa ta tsaya cak a daidai lokacin ne idanun gawar suka bude kawai sai gani aka yi sarki Lumani ya miƙe tsaye tamkar an janyo guga daga cikin rija Lumani ya dubi jama'a sannan ya dubi kowace kusurwa ta fadar ya bushe da mahaukacin dariya mai firgitarwa wanda inda mace mai tsohon ciki za ta je take za ta kama naƙuda su ko jama'ar da ke wajen tuni wasu su sun saki fitsari a wando wasu ko sai kyarma suke suna kuka bayan Luqman yayi dariya mai yawa har ta ishe shi sai murtike fuska sannan ya ce ya ku jama'ata shin kuna tsammanin na mutu ne to ku sani Luqman na nan a raye yanzu ne ma zan fara rayuwar duniya tabbas sai na ci zamani na sannan na ci na 'ya'ya da na jikoki har ma nazarce na tattaɓa kunne ku yi sani cewa waɗanda suka yi murna da mutuwata za su ɗanɗana azaba mai raɗaɗi waɗanda suka yi baƙin cikin mutuwa za su ɗanɗana daɗi mara tikewa na umarce ku da ci gaba da zartar da komai su tsarin mulki na yanzu zan shiga cikin ƙarƙashin ƙasa inda kurkuku na yake domin na ɗauko babban muƙi na Hubairu na zo da shi gare ku ne masa mugun kisa ina son a shirya min ƙasaitaccen walima gobe don murnar dawowata kuma a wajen waliman ne zan ƙaddamar da kashe Hubairu lumana na gama faɗin hakan sai ya rikide ya zama haske ya shige cikin ƙarƙashin ƙasa nan take sarakan nan suka ba da umarni a je a fara shirin walimar da za a yi gobe sannan a yi shela cewa gawa ta tashi nan da nan hadimai suka tafi suka fara cika umarni al'amarin sarki lumanu kuwa yayin da ya bayyana a kurkukun karkashin ƙasa sai iske hubaira a kwance yana barci a can gefe guda kuma wazir kaddari ne shi ma yana barcin lu'mani yake ce da dariya sannan ya nuni da hannayensa biyu zuwa ga gangar jikin Hubayr da Kuttaru take wata irin walƙiya ta buge su suka farka firgige daga dogon barcin amma sai suka ji gaba ɗayan jikin su babu kwari ko kaɗan ba za su iya koda magana ba balle su wani motsi haka kuma yunwa da kishirwa ta gallabe su Lumani ya dube sai sake bushewa da dariya keta yace ya kai Hubairu gani na dawo kamar yadda kai ma ka dawo mun sa'ad da nake tsammanin na kashe ka lalle sai na ɗanɗana maka azaba mai raɗaɗi kafin na kashe ka kai ku kaddara ba zan kashe ka ba har sai na karɓo gimbiya sima Ubairu da Kaddaru suka zuba Lu'man idanu kawai amma sun kasa cewa komai nan take Lu'man ya sure su da hannu ɗaya da shi da su ɗin suka zama haske suka ratsa ƙasa suka yi sama washe gari da hanzi gaba ɗayan jama'ar birnin Tehran suka hallara a babbar fada dan amsa kiran sarki Luqman a tsakiyar fadar aka kafe wasu itatuwa dogaye guda biyu masu gafa a jikin itatuwan ne aka ɗaure jarumi Hubairu da Kaddaru kallo ɗaya zaka yi musu kasancewa suna cikin mawuyacin hali domin da kyar suke iya buɗe idanunsu idan ma suka buɗe idan dishi-dishi suke ganin komai makaɗa da mawaƙa ko suka taru kowa na nuna hikimarsa sai bayan rabin sa'a sannan aka hango sarki Lukmanu ya fito daga cikin gidan sarauta yana tsaye bisa wata koriyar darduma tana tafiya da shi cikin iska a sararin samaniya a lokacin yayi shiga yaki wasu bakakken kaya ne na ƙarfi daura sa wata zabgegiyar takobi ce darduma sai ta sako ƙasa da shi daidai inda karagar mulkin sa take ko da ya sauka da kan darduman nan sai ta nannade kanta ta jingina da jikin karagar shi kuma sai zauna akan karagar yana mai murmushi cikin annashuwa da farin ciki zaman sake da wuya wuri ya tsit baka jin komai sai sautin iskar da ke kadawa sarki Lumani ya gyara murya ya ce ya ku jama'a tayaran ban kira ku nan ba sai dan idanun su ga zahiri ku tabbatar da cewa ina nan ban mutu ba na umarce ku da kowa ya sujada a gare ni kafin lumani ya gama rufe bakinsa miliyoyin jama'ar da ke wajen sun sun kuyar da kawunan su ƙasa shi kaɗai ne ya rage a sama ko daga nan haka sai murna ta kama shi ya ji daɗi a ransa nan fa ya fara kirari yana mai cewa ni ne lu'umani sarkin duniya ni ne jarumin da ya gagari jarumai ni ne wanda baya mutuwa kuma ni ne wanda ba a samun nasara kaina na gagari mutanen duniya kuma na gagari aljanun duniya ina wani ɗa namiji da ya cika zakara ya tashi ya cara a gabana in ya isa ƙarya kuke makiya ga dodon kullu umani ya dawo da jinin ku zan shafe ƙasar duniya bayan umani ya gama wannan kirari sai ya izini da a amike daga sujadar da aka yi nan take kowa ya dago sannan ya sake da izinin a fara walima nan barori da kungi suka fara fito da abubuwan ci da sha lodi lodi sarakai da attajirai da jarumai suka hau bushasha makaɗa da mawaka suka ci gaba da aikin wasu kyawawan ƴan mata suka fito tsakiyar fada tsirara suka rinka tika rawa, wasu kuyangi kuwa suka rinka shayar da manyan kasar ruwan barasa shi kansa sarki Lumanu wani katan tulun giya ya kafa a bakin sa yana kwalkwala cikin da ke koka ya shanye shi ya nemi kare sai da ya shanye tulu uku amma bai bugu ba a ka'idar wannan giya ko cikin kofi mutum ya sha sai ya bugu sai da aka shafe sa'a bi ana wannan sharholiya sannan sarki lumani ya tsawa kowa ya nutsu lumani ya dubo wani bawa yace da shi ya ɗauki ruwa ya je ya hau tsani ya shayar da jarumi hubairu da kaddaro waɗanda ke daura a can sama jikin itatuwa nan take bawan ya cika aiki hubairu da kaddaro suka farfado idanunsu suka buɗe sosai har ma suka iya ganin komai da kowa sai dai ko kaɗan babu kuzari a jikinsu yayin da hubairu ya arba da sarki lumanu sai cika da tsananin mamaki yace ya kai wannan sarki shin ba na kashe ka ba sa'ad da muke gagarumin yaki ko da jin haka sai Lumani yake ce da dariya har da faduwa ƙasa da kan karaga daga can sai ya miƙe ya koma kan karagar ya zauna sannan ya fuskanci Hubair ya ce kwarai kuwa a wancan karan ka kashe ni amma na sake rayuwa cikin tsananin fushi Hubairu ya ce ƙarya kake munafikin Allah kai canka lalle kana daga cikin manyan mushrikai makafartan bayi kai sani cewa rai guda ɗaya ne kuma ba a mutuwa a dawo tabbas ubangiji na ne kaɗai mai iya kashewa da rayawa Luma ne sake bushewa da dariya a karo na biyu sannan ya murtike fuska yace ƙarya ka tasha ƙarya kai sani cewa ni rai na guda dubu ne yanzu ka kashe guda ɗaya saura ɗari tara da da casa'in tara. na sanar da kai cewa halin yanzu karfi na da karfin sihiri na ya ninka na da so dubu dan haka ko da duniyan nan za ta taru a kaina ba za a yi galaba da ni ba yau ka shiga hannuna kuma ba za ka iya kare kanka da komai ba yanzu nan zan sa maka kisan gilla ta hanyar yankan naman jikinka da kadan kadan har sai an yi gunduwa gunduwa gutsun gutsun da sassan jikinka ina ubangijin naka da kake takama da shi yazo ne ya cece ka magani sa'ad da lukman ya zo na a sai hubairu ya ce ubangiji na mai iya kare ni ne daga dukkan sharinka domin shine yayi ka kuma shine yayi ne ya komai da kowa da izinin sa kake duk abin da ka so tabbas idan lokacin ka ya cika zaka zamo ba a bakin komai ba ko da jin haka sai Lu'man ya saki cewa da dariya yace babu abin da za ku iya min da kai da ubangijin naka taka ta kare kuma sai na ƙara da dukkanin ire-irenka dake doran kasa yana gama faɗin haka ya dubi bawan nan yace cika aikin ka bawan ya fito da wata sharbebe wuka wadda girmanta ta yafi na adda kaifinta kuwa yafi na zabirar wanzami cikin azama bawan ya nufi inda Hubairu ke daure ya fara hawa tsani dan ya isa gare shi Hubairu ya yunkura dan ya kwance daurin da aka yi wa hannayensa da kafafunsa sai ji ya kasa domin ba shi da sauran kuzari ya sake bude bakinsa da nufin yi addu'a amma sai bakin ya kulle hakoran sama suka haɗe da na ƙasa harshen sa yake motsi tamkar an sa ba. nan fa Hubayr ya rungumi kaddara ya ci gaba da sauraron mutuwarsa shi ko wannan bawa mai sharbebe wuka sai ya ƙara azama har ya isa ga hubairu da zuwa ya caka wukar a cinye Hubayru kaifin wukar ya ratsa cikin naman cinyar jini ya tsartuwa Hubayru ya ji wani irin bugun zogi ya shige shi amma bai samu damar yin ihu ba kasancewar bakinsa na kulle kafin wannan bawa ya jawo karkasa da nufin farke cinye hubairu sai aka ga an doko shi ya fado kasa lu nan take wuyan bawan na ya karya kuma ya mutu ko shura bai ba cikin hanzari Lu'man ya daga kansa sama sai ya arba da aljani Abtar al-Hudais dauke da Mas'ud mahaifin jarumi Hubairu duk su biyun sun kasance suna masu karanta wadansu addu'o'i na neman tsari ko da gani haka sai sarki Lumani ya dubi tsafaffen dardumarsa nan take dardumar ta ware kanta shi kuma ya haye bisanta ta tashi sama da shi suka nufi inda jarumi Hubayr ke dore kafin su isa wajen tuni Mas'ud ya wata addu'a ya tofa Hubayr nan take Hubayr ya ji wani irin gagarumin karfi ya shige shi kawai sai kururuwa ya tsuntsunka igiyar da ta daure shi ya fado ƙasa kuma ya dira da kafafunsa lami lafiya cikin gaggawa Mas'ud ya cillo jarumi Hubayr kobe shi ko ya tafi ta a daidai lokacin ne Lu'man ya iso gabansa ya kawo masa wawan sara da takobi da nufin ya tsinke masa wuya Ubairi ya sauri ya sare kara ko da takubban nasu suka haɗu sai tartsin wuta ya tashi nan fa suka fara dauki ba dadi suna kai wa juna sara da suka al'amarin da ya hargitsa wajen gaba ɗaya kenan domin idan Lu'man ya kai wa Ubairi sara ya goce duk abin da takobin ta buga take zai ruguje ya kama da wuta cikin kankanin lokaci gagarumin wutar ta kama fadar gaba ɗaya mutane ko suka yi ta guje-guje da iface-iface kowa na kokarin tsira da rayuwarsa al'amarin aljani aftar hudais kuwa sai ya tsaya kyam a sararin samaniya har yanzu Mas'ud na zauna a kansa kuma duk su biyun basu daina yin addu'a ba fada ya fada gumu ya gumu tsakanin sarki Lumanu da jarumi hubairu ya zama na karfi ya zo daya domin babu wanda ya samu nasara kuma babu mai alamar samun nasara faɗan na ƙara tsamari suna ƙara samun kuzari kai ka ce ba mutane bane na'urori ne sai da suka samu sa'a kukucur suna wannan dauki ba da yayin da sarki lukman ya ga wankin hula zai kai shi dare sai ya sauya salon fada ya fara amfani da karfin tsafi yana watsa Hubairu miyagun abubuwa kamar wuta kibau masu da sauransu cikin ikon Allah duk abin da ya taba jikin Hubairu sai ya narke zama ruwa yanda aka shafe sa a guda a haka sai shi ma Hubair ya fara karanto addu'o'i da nufin ya tofa Lu'manu da zarar ya tofa yawon sai Lu'manu ya bace duk abin da yawon ya samu sai kaga ya da gargajiya ya kone kurmus haka dai aka ci gaba da wannan badakala har tsawon lokaci mai yawa ɗayan su bai samu galaba ba ana cikin haka ne aljani Abtar Ludes yayi kasa ya suri jarumi hubairu ya sama da shi Thank you.